Եվ իրոք, արեմտյան ժողովրդավարություն հասկացությունը, որի մասին գրեթե անընդհատ տարփողվում է արեմտյան, այդ թվում եվրոպական տարբեր հարթակներից, արդյոք ներքուստ իրական միջուկ ունի, թե միայն եւ կամ առավելապես սոսկ արտաքին փայլով է աչքի ընկնում։ Արդյոք որպես հանրային կառավարման եւ միջազգային կենքի կարգավորման արդի քաղաքակրթական արժեք ինչպիսին եվրոպական մայրաքաղաքներից հետևականորեն ներկայացումն ու պարտադրում է մնացյալ աշխարհին, այն միանշանակ է իր ընկալումներում ու դրսևորումներում։ Խնդիրը որքան էլ թվում է թե արտակուստ գրավիչ է եւ որպես այդպիսին ընդօրինակման արժանի, առավել եւս որ ամրագրված է միջազգային հիմնարար օրենքներում ու ենթակա ամենօրեկ անհապաղ եւ պարտադիր իրականացման, այնուամենայնիվ ցավոք, հետսեթե ավելի ու ավելի մտահոգիչ ազդակների տեղիք է տալիս նորագույն պատմության վերջին մի քանի տասնամյակում տեղի ունեցող աշխարհակահաղական եւ տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում։ Առավել ուշագրավն այն է, որ վերջին շրջանում այդ ազդակներն առանձնապես բարձր ցավագին են հնչում ժողովրդավարության բնորան հրճակված Եվրոպայում, որտեղ նրա իսկ մատուցմամբ առաջարկվող այդ թվում է թե համամարտկային նշանակության արժեքի ժողովրդավարության ոտնահարման փաստերը շարունակաբար խոր հիաստապության տեղիք են տալիս, եթե ոչ ավելին։ Օրինակներ ինչքան կուզեք, բայց կանգ առնենք ամենավերջին անհամեմատ թարմ օրինակի վրա։ Խոսքս Կատալոնիայում ներկայումս տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ դրանց նկատմամբ եվրոպական մայրաքաղաքների վերաբերմունքի մասին է։ Նախապես որպես տեղեկանք հարկ է նշել, որ Կատալոնիան ինքնավար մարզ է Իսպանիայի թակավորության հյուսիսարևելյան մասում, Բարսելոնա մայրաքաղաքով։ Ենթադրվում է, որ երկրամասի անվանումն առաջացել է գոթերի եւ ալանների ցեղանուններից Գոտլանդիա, որը հետագայում ձևափոխվելով դարձել է Կատալոնիա։ Մարզի տարածքը կազմում է ավելի քան 32000 քառակուսի կիլոմետր։ Պաշտոնական լեզուներն են կատալոներենը, իսպաներենը եւ օքսիտաներենը։ Ընդ որում կատալոներենը նեականորեն տարբերվում է իսպաներենից, ինչը եւս մեկ լրացուցիչ վկայություն է կատալոնական եւ իսպանական ժողովրդերի տարբեր ազգային պատկանելության մասին։ Արդեն մի քանի դար է ինչ շարունակում է կատալոնացիների պայքարն Իսպանիայի կազմից դուրս գալու համար, այնպես որ վերջին ամիսներին տեղի ունեցող ազգագրական շարժումը խոր անցյալ ունի։ Սեպտեմբերի 11-ը Կատալոնիայի ազգային օրն է։ 1714 թվականի այդ օրը Կատալոնիան կորցրել է անկախությունը։ Մարզն ինքնավարություն է ստացել միայն 1979 թվականին Բեռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի մահվանից հետո։ Սակայն ինքնավարությունը չի գոհացրել կատալոնացիներին։ Իսպանիայից անջատմանը նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ Կատալոնիայի ինքնավար մարզը, որտեղ ապրում է Իսպանիայի բնակչության 16%-ը, տալիս է Իսպանիայի համախառն ազգային արդյունքի 25%-ը։ Կատալոնիան 16 միլիարդ եվրո ավելի շատ է վճարում Իսպանիայի ազգային բյուջե, քան ստանում է։ Դրա հետ մեկտեղ Կատալոնիայի ազգային պարտքը գերազանցում է 51 միլիարդ եվրոն։ Մադրիդը մեզ կողոպտում է։ Կարկախոսը դարձել է ազգագրական շարժման կարկախոսներից մեկը, որի հիմնական նպատակը ցանկացած գնով թակավորությունից անջատվելն է։ Եվ ահա հիմք ընդունելով ազգային ինքնորոշման միջազգայինորեն ամրագրված իր իրավունքը, կատալոնական ժողովուրդը հերթական անգամ փորձում է անկախության հասնել եւ հրճակել իր ինքնիշխան հանրապետությունը։ Հերթական անգամ, քանզի անկախության հանրակրվեն պետք է տեղի ունենալ 2014 թվականին, սակայն այն արգելափակվել էր Իսպանիայի իշխանությունների կողմից։ Ոստի հանրակրվեի փոխարեն իրականացվեց անկախության վերաբերյալ մարզի բնակության կարծիքի հարցում, ինչը որևէ իրավաբանական ուժ չի ունեցել։ Հանրակրեի եւս մեկ փորձի ձախողումը կնշանակեր կատալոնացիների անկախության հետաձգում, առնվազն մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում։ Նախապատրաստվելով նոր հանրակրվեի, Կատալոնիայի խորհրդարանն անցած սեպտեմբերի 7-ին ընդունել էր օրենք, որը կարգավորում է ինքնավար մարզի հասարակական քաղաքական կյանքը եւ նախատեսված էր կիրառել անկախության հանրակրվեից մինչեւ անկախ Կատալոնիայի համանդրության ընդունումն ընկած ժամանակահատվածում։ Համայնքային իշխանությունները մշակել էին փաստաթուղթ, համաձայն որի մարզի անկախության վերաբերյալ պետք է հայտարարվեր անմիջապես այն պարագայում, երբ իսպանական իշխանությունները կհրաժարվեին թույլատրել Իսպանիայից անջատվելուն նվիրված հանրակրվեն։ Ընդ որում, ինչպես 3 տարի առաջ էր, այս անգամ եւս Կատալոնիայի անկախացման ողջ ընթացակարգն իրականացում էր միանգամայն օրենսդրական ճանապարհով Իսպանիայում գործող նաեւ միջազգային իրավական նորմերին համապատասխան եւ ի վերջո որպես առաջին քայլ հոկտեմբերի 1-ին մարզում անցկացվեց հանրակրվե Կատալոնիայի իշխանությունների տեսակետով հանրակրվեի իրականացում պարտադիր պայման է, որն իրականացվում է Իսպանիայի իշխանությունների ոչ ճիշտ գործողությունների արդյունքում։ Վերջիներս փողզիջման չեն գնում կատալոնցիների նկատմամբ, ովքեր ցանկանում են ունենալ ավելի լայն լիազորություններ եւ ինքնիշխանություն։ Ըստ պաշտոնական Բարսելոնայի, եթե իսպանական կառավարությունը խոչընդոտի հանրակրվեի անցկացումը, ապա անկախության մասին օրենքը գործի անմիջապես, Այն բանից հետո, երբ Կատալոնիայի խորհրդարանը հայտարարի օրենքի կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ, Այլ կերպ ասած, եթե անգամ հանրակրվեն տապալվի, կատալոնացիները մտադիր են դուրս գալ Իսպանիայի կազմից։ Կենտրոնական իշխանությունները բոլոր միջոցները ձեռնարկում էին, այդ թվում գործադրելով երկրի այլ մարզերից այդտեղ տեղափոխված անօտանության ուժերի ստորաբաժանումները, արգելակելու եւ խափանելու համար քվեարկության ընթացքը։ Ու չնայած այդ ամենին, Անկամ այն հանգամանքին, որ բնակչության մի զգալի հատված չմասնակցեց համաժողովրդական քվեարկությանը, այնուամենայնիվ անկախության հանրակրվեն կայացավ։ Մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը ավելի քան 90%-ը կողմ քվեարկեց անկախությանը։ Որպես երկրորդ օրինական քայլ ինքնավարության խորհրդարանը հիմք ընդունելով հանրակրվեի արդյունքները եւ ի հաստատումը ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության հոկտեմբերի 27-ին ընդունեց բանաձև Իսպանիայից անջատվելու եւ անկախություն հռչակելու մասին։ Գնդակը, ինչպես ասում են, նետված էր մրցակից թիմի դաշտ եւ կենտրոնական իշխանությունները չհապաղեցին դիմել հերթական հակակայլերի, օգտագործելով ինչպես օրենսդրական ու վարչական լծակները, նույնպես եւ եվրոպական հեղինակավոր կառույցների ու պետությունների առաջնորդների հայտարարությունները Կատալոնիայի անկախության հանրակրկետ արդյունքները չճանաչելու մասին։ Իմիջայլոց նշենք որ բացական արձագանքների այդ հորձանուտում հնչել է կատալոնցիների անկախության ձգտումներին համերաշխության արտահայտման ընդամենը երկու ձայն։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությունը եւ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Ժան Գի Թալամոնի Թվիտերյան գրառումը։ Պաշտոնական Մադրիդն Իսպանիայի պատմության մեջ առաջին անգամ ասպարես հանեց համանդրության 155-րդ հոդվածը, որի դրույթների համաձայն բոլոր այն դեպքերում, երբ ինքնավար մարզերը չեն կատարում իրենց համանդրական պարտավորություններն այնպես, որ էապես խարխլում են Իսպանիայի շահերը, կառավարությունն իրավունք ունի երկրի սենատից ստանալ թույլտվություն բոլոր 17 ինքնավար մարզերի օրենսդիր իշխանության մարմինների կողմից ընդունված ազգային օրենսդրությունների նկատմամբ վետո կիրառելու ընդհանուր մինչև տարածքային կառավարություններն ու խորհրդարանները ցրելու, ավելին ինքնավարության կարգավիճակից այս կամ այն մարզեն զրկելու եւ այնտեղ կենտրոնական կառավարում մտցելու իրավունքը։ Ուստի եւ հիմք ընդունելով համանդրական այդ նորմը, Իսպանիայի սենատը հաջորդ օրը հոկտեմբերի 28-ին հաստատեց համանդրության այդ դրույթների կիրառումը, որի ուժով Իսպանիան, ցերելով կատալոնական խորհրդարանն ու կառավարությունը, այդ ինքնավար մարզում մցրեց ուղակի կառավարում։ Միևնույն ժամանակ իսպանական դատական մարմինները քրեական գործ հարուցեցին Կատալոնիայի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ղեկավարների նկատմամբ կալանքի տակ առնելով կառավարության 8 անդամի, նրանց մեղադրելով ապստամբության, խռովության եւ յուրացումների մեջ։ Խոսապելով դատական հետապնդումներից Կատալոնիայի կառավարության ղեկավար Կարլես Պուշդեմոնը եւ 5 նախարար հերացել են Բարսելոնից ու մեկնել Բելգիա։ Ինչ վերաբերում է մարզի օրենսդիր մարմնին, ապա այն ստիպված եղավ ճանաչել խորհրդարանը ծրելու մասին կենտրոնական կառավարության որոշումը եւ աշխատանքները դադարեցրեց մինչեւ Մադրիդի կողմից սեպտեմբերի 21-ին նշանակված վաղաժամկետ ընտրությունները։ Եվ այսպես թակավորական Իսպանիան եւ նրա հետ մեկտեղ այսպես կոչված ժողովրդավարության դրոշակակիր եվրոպական երկրներն ու կառույցները միանշանակ ու միաձայն մերժեցին սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն կերպով տնօրինելու իրապական ինքնիշխան կառուցելու եւս մեկ ժողովրդի կամքն ու ձգտումը ժողովուրդ, որ բուն եվրոպացի է իր պատմական հայրենիքով, իրազգային հոգեկերտվածքով եւ ի տարբերություն մեզ հայերից բնակվում է կարծես թե քաղաքակիր ժողովուրդների ու նրանց պետությունների միջավայրում։ Անշուշտ Իսպանիայի թակավորությունը, որի կազմի մեջ է մտնում Կատալոնիայի ինքնավար մարզը, անկախ վերը ներկայացված իրադարձությունների ընթացքում որթեգրած կոշ դիրքորոշումից, իր արժեքային համակարգով անհամեմատելի է մեր հարևան բռնատիրական Ադրբեջանից, որի կազմին խորթային իշխանության օրոք Մոսկվայի տիրական պարտադրանքով անցած դարաշրջանի 20-ական թվականներից ի վեր գրեթե 70 տարի շարունակ բռնակցված էր Արցախ հայաշխարը ազատության իր մշտաբորբող պայքարով։ Փարկասո Արցախայությունը կարողացավ իր մեջ կամքի հզոր ուժ գտնել դիմակայելու համար այդ տասնամյակներում իր նկատմամբ իրականացված բոլոր կարգի երևակայելի ու աներևակայելի բռնություններին եւ հաղթանակով սակել սերնդե սերունդ մղած լինել չլինելու կենացում հավան իր կռիվը թեկուս մեծ զողողությունների գնով բայց հասնել իր նվիրական երազանքի ու նպատակի իրականացմանը օտարվցից վերջնական ազդագրմանն ու սեփական պետականության կառուցմանը Այս համատեքստում ինչ խոսք չի ուզենա դույզնիսկ թերագնահատել կատալոնացիների կամքը, ազատության նրանց մղումը բայց անհնար է չտեսնել իրավիճակները հայմատության բոլոր մեծ ու փոքր եզրերն ու տարբերությունները մեր եւ նրանց միջև։ Այո, մենք դիմացանք բոլոր դաժան փորձություններին, սպառնալիքներից մինչև քարկություններ, բռնատեղահանումներից մինչև զանգվածային կոտորածներ, կառավարման մարզային ու շրջանային մարմիններ լուծարումից մինչև տնտեսական շրջափակում ու սովահարություն, մինչև մեր դեմ սանձազերծված լանյացավալ պատերազմ ինչպես եվրոպական երկրների եւ եվրոպական կառույցի առաջնորդներն են ներկայումս դատապետում կատալոնական ժողովրդի անկախության հանրակրվեն ու նրա արդյունքները, Կատալոնիայի մարզային խորհրդարանի ընդունած անկախության հրշագագիրը նույնքերպ Մոսկվան եւ նրա հետ մեկտեղ խորհրդային կայսրապետության գրեթե բոլոր միութենական հանրապետությունների մայրաքաղաքները միաձայն ու միանշանակ խարազանում էին մեր համաժողովրդական շարժումը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի մեկնած որոշումները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման մասին հրճակագիրը, Վերանկախության հանրակրվեն, առաջին գումարման գերագույն խորհրդի ընտրությունները։ Ել չեմ ասում, որ ժողովրդավարության ասպետի քղամի թակած արեմուտքը այլևս բավարարված իր գերխնդրի իրականացմամբ, այսինքն ԽՍՀՄ պլուզմամբ եւ ըստ երևույթին այդքանով իսկ սպառած լինելով իր իսկ հրճակած արժե համակարգի պաշտպանության զինանոցը մեկեն 3 թեկեց ազատության հասնելու Արցախայցյան նվիրական մղոններից, աչք փակելով Ադրբեջանի հակահայկական եւ հակամարտկային կամայականությունների հանդեպ։ Մենք մնացինք միայնակ Մեր թեկունքում ընդամենն ունենալով ավերիչ երկրաշարժից քայքայված ինքնիսկ օկնության կարոտ մեր մայր Հայաստանը եւ աշխարհասփյուր հայությունը։ Բայց ի տարբերություն կատալոնցիների մենք տոկացինք, տոկացինք ու հաղթեցինք Մենք հաստատակամ դրեցինք մեր անկախության հիմքերը եւ շարունակաբար հաջողությամբ ամրապնդում ենք այդ հիմքերը։ Իհեճուկս մեր բոլոր մեծ ու փոքր հին ու նոր ճարակամների, ինչու՞ չէ, իզարմանք մեր թվացial եվրոպական բարեկամների, որոնք այսօր էլ ճամարտակելով ժողովրդավարության արժեքների այդ թվում ազգերի ու ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունքի մասին մեկ-մեկու բերանից խոսքվելով միջազգային ամենատարբեր հարթակներից ողջունում ու պաշտպանում են ազգային փոքրամասնությունների դժոխային բանտի վերածված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, ի տարբերություն մեզ կատալոնացիների բախտը մի բանում հաստատ բերել է։ Նրանք հազարավոր մղոններով հերոյ են գտնվում Ադրբեջան հորժորժվող հրեշացին պետության սահմաններից եւ Հուսամ Վախթեուշ ընդհանուր լեզու կգտնեն քաղաքակիրթ իսպանացիների հետ, մեկ ընդհանուր տանիքի, թե առանձին տանիքների տակ լինի։ Դատելով Արեմտյան Եվրոպայում ժողովրդերի ինքնորոշման հիմքով սկիզբ առած ներկա եւ հետագա զարգացումների տրամաբանությամբ երևի թե կեցության երկրորդ տարբերակով